ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون Na hakika Nuhu alitwita na sisi ni bora wa waitikiaji. ونجيناه واهله من الكرب العظيم Na tulimwokoa yeye na hali zake kutokana na msiba mkubwa. وجعلنا ذريته هم الباقين na tuliwajalia dhuria zake ndiyo wenye kubakia watarakna alayhi fil akhirin na tukamwachia kwa Mola waliokuja baadaye salamun ala nuhin fil alamin iwe salama kwa nuhu ulimwenguni kote inna kadhalika najzil muhsinin kwa hakika hivi ndivyo tunavyowalipa wanaofanya mema. Innahu min ibadina almu'minin. Hakika yeye ni katika waja wetu walioamini. Thumma aghraqna al-akharin. Kisha tukawazamisha wale wengine. Wa inna min shi'atihi la Ibrahim na hakika Ibrahim alikuwa katika kundi lake. Idh jaa rabbahu biqalbin salim. Alipomjia Mola wake mlezi kwa moyo mzima. Idh qala li abihi wa qaumihi madha ta'budun. Alimwambia baba yake na watu wake, mnaabudu nini? أئفكا آلهة دون الله تريدون Kwa kuzua tu mnataka miungu mingine badala ya Mwenyezi Mungu? فما ظنكم برب العالمين Mnamdhania nini Mola mlezi wa walimwengu wote? فنظر نظرة في النجوم Kisha akapiga jicho kutazama nyota. faqala inni saqim akasema hakika mimi ni mgonjwa fatawallaw anhu mudabirin nao wakamwacha wakampa kisogo faragha ila alihatihim faqala ala taakulun basi akaiendea miungu yao kwa siri akaiambia mbona hamli ما lakum la tantiqun mna nini hata hamsemi faragha alaihim darban bilyamin kisha akaigeukia kuipiga kwa mkono wa kulia faaqbalu ilayhi yazifun basi wakamjia upesi upesi قال أتعبدون ما تنحتون Akasema, hivyo mnaviabudu vitu mnavyovichonga wenyewe والله خلقكم وما تعملون na hali Mwenyezi Mungu ndiye aliyekuumbeni nyinyi na hivyo mnavyovifanya. قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم Wakasema, mjengeni jengo na kisha mtupeni motoni humo. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين Basi walitaka kumfanyia vitimbi, lakini tukawafanya wao ndiyo wa chini. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين Na akasema, hakika mimi nahama na kwenda kwa Mola wangu mlezi, yeye ataniongoa. رب هب لي من الصالحين Ewe Mola wangu mlezi, nitunukie aliye miongoni mwa watenda mema. فبشرناه بغلام حليم Basi tukambashiria mwana aliyempole. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ۚ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ Basi alipofika makamo ya kwenda na kurudi pamoja naye alimwambia ewe mwanangu hakika mimi nimeona usingizini kuwa ninakuchinja basi angalia wewe waonaje akasema ewe baba yangu tenda unavyoamrishwa utanikuta mimi inshallah katika wanaosubiri falamma aslama watallahu liljabin basi wote wawili walipojisalimisha na akamlaza juu ya kipaji wanadainahu an ya ibrahim tulimwita ewe ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzi al-muhsinin umekwisha itimiliza ndoto hakika hivi ndivyo tunavyowalipa wanaotenda mema إن هذا لهو البلاء المبين hakika haya ni majaribio yaliyo dhahir وفديناه بذبح عظيم basi tukamtolea fidia kwa dhabihu mtukufu وتركنا عليه في الآخرين na tukamwachia kwa watu waliokuja baadaye سلام على إبراهيم iwe salama kwa Ibrahim كذلك نجزي المحسنين hivi ndivyo tunavyowalipa wanaofanya mema إنه من عبادنا المؤمنين hakika yeye ni katika waja wetu walioamini وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين na tukambashiria kuzaliwa Ishaka naye ni nabii miongoni mwa watu wema وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين na tukambarikia yeye na Ishaka na miongoni mwa dhuria zao walitokea wema na wenye kudhulumu nafsi zao wazi wazi الله أكبر الله أكبر لا Hakika Nuhu alituita alipokwisha katatama na watu wake. Basi na sisi tukawa ni wabora wa kuitikia wito wake tulipomitikia ombi lake na tukawaangamiza watu wake kwa tofani na tukamwokoa Nuhu na walioamini pamoja naye wasizame na kuteketea kwa tofani tukawajalia vizazi vya Nuhu ndiyo waliobakia katika ardhi baada ya kuteketea watu wake na tukamwachilia Nuhu kutajwa kwa wema na watu waliokuja baada yake wakimdhukuru mpaka siku ya kiyama. Maamkio ya salama na amani kumwamkia Nuhu kutokana na malaika na watu na majini. Hakika sisi huwalipa waliotenda mema mfano wa haya. Basi aliingia katika jihadi kulinyanyua neno letu na akavumilia maudhi kwa ajili yetu. Hakika yeye ni miongoni mwa waja wetu waliotuamini na wakatimiza hadi yetu na wakufikisha ujumbe wetu. Kisha tukawazamisha wenginewe katika makafiri wa kaumu yake. Na hakika bila shaka Ibrahimu alikuwa akifuata ile ile njia yake na mwenendo wake katika kuitia tauhidi, imani ya Mwenyezi Mungu mmoja na kumwamini Mwenyezi Mungu. Alipomkabili Mola wake mlezi kwa moyo uliokuwa nadhifu hauna ushirikina, umemsafia ibada yeye tu. Alipochukia kwa baba yake na watu wake wanaabudu masanamu, akawaambia ni nini haya masanamu mnayoabudu? Si mnazua uongo tu ulio wazi kwa haya mtendayo, kwa kuwa mnamwabudu asiyekuwa Mwenyezi Mungu. Na si mnataka kuzua uzushi huu bila udhuru wowote ila kupenda kwenu tu. Mnamdhania nini huyo ambaye ndiye mwenye haki ya kuabudiwa kwa kuwa yeye ndiye muumba wa ulimwengu wote? Mtapokutana naye na hali nyinyi mmemfanyia washirika wenginewe katika ibada. Basi akazitupia jicho nyota kuzitazama ili apate kuona dalili ya muumba ulimwengu. Akaziona zinageuka, zinabadilika. Akajihofia nafsi yake asiwe na upotovu na maradhi ya itikadi. Watu wake wakamwachilia mbali na wakapuuza maneno yake. Akayaendea kwa haraka yale masanamu kwa kificho na akayapa chakula ambacho wale washirikina walikiweka mbele yao ili nao wapate baraka yao kwa mujibu wa madai yao. Akasema kwa maskara na kejeli, mbona hamli? Mna nini hata mmeshindwa kusema lolote hata ndio au sio? Akayaingilia yale masanamu kuyapiga kwa mkono wa kulia kwa kuwa ndiyo wenye nguvu. Akayabomoa. Walipobaini kwamba kuvunjwa mingu yao ni kwa kitendo cha Ibrahimu, basi walimkimbilia ili wamtese kwa alivyotendea mingu yao. Ibrahimu akawaambia kwa kuwahisi, hivyo nyinyi mnaabudu mawe mliyachonga nyinyi wenyewe kwa mikono yenu, akili zenu zimekwenda wapi? Na Mwenyezi Mungu ndiye aliyekuumbeni na akayaumba hata hayo masanamu mnayoyaunda kwa mikono yenu. Basi yeye peke yake ndiye mwenye kustahili kuabudiwa. Hoja ilipowapata wale wanaoabudu masanamu wakaona hawana ila waingie kutumia nguvu, wakaazimia kumchoma moto. Basi waliambizana mjengeni jengo na mlijaze moto na mtupeni katikati yake. Kwa haya walikusudia kumteketeza lakini Mwenyezi Mungu alimwokoa na ule moto baada ya wao kushamtumbukiza humo. Hadhi yake ikawa juu kwa utukufu ule na Mwenyezi Mungu akawafanya wao ndio watu wa chini. Ibrahimu alipokata tamaa nao kuhawaamini tena alisema mimi ni nahama kwendi ya pahala aliponiamrisha Mola wangu mlezi nende. Mola wangu mlezi ata atanihidia niongoze mpaka nifike pahala pa utulivu, penye amani na nchi nzuri. Ewe Mola wangu mlezi, nipedhuria waliowema wa vitendo, wasimamie hii kazi ya wito kuwaitia watu kwa wewe baada yangu. Malaika wakampa bishara ya kwamba atapata mwana pambwa kwa akili na upole. Akazaliwa huyo mwana na alipokuwa kijana kwenda naye baba yake katika kutafuta haja za maisha. Ibrahimu alipewa mtihani kwa ndoto aliyoiota. Ibrahimu akasema, ewe mwanangu, hakika mimi nimeona usingizini ufunuo kutokana na Mwenyezi Mungu. Ananitaka nikuchinje. Basi wewe tazama unaonaje? Yule mwana mwema alisema, ewe baba yangu, tekeleza amri ya Mola wako mlezi, utaniona mimi katika wanaosubiri insha Allah. Yule baba na mwanawe waliporidhia hukumu ya Mwenyezi Mungu na akamweka juu ya fungu la mchanga na akamlaza juu yake, kipaji chake kikawa juu ya ardhi, akawa tayari kumchinja. Na Mwenyezi Mungu akajua madhubuti wa Ibrahimu na mwanawe katika majaribio. Mwenyezi Mungu alimuita Ibrahimu kwa wito wa kirafiki, ewe Ibrahimu, Hakika umeuitikia kwa utulivu huo ufunuo wa ndoto na wala kusita-sita katika kufuata amri basi haya yanakutosha. Sisi tunakupunguzia hayo majaribio yetu kuwa ni malipo kwa wema wako kama tunavyowalipa walio wema kwa wema wao. Hakika majaribio haya tuliyomjaribia Ibrahimu na mwanawe bila shaka ni majaribio yaliyodhihirisha undani wa imani yao na yakini yao kwa Mola mlezi wa walimwengu. Na tukamkomboa kwa mhanga wenye cheo kikubwa kwa kuwa hayo ni kwa amri ya Mwenyezi Mungu. Na tukaacha tajike kwa sifa nzuri katika ndimi za waliokuja baada yake. Maamkio ya amani na salama kwa Ibrahimu Mfano malipo kama haya ya kuwa kinga na balaa ndivyo tunavyowalipo walio wema katika kufuata amri za Mwenyezi Mungu. Hakika Ibrahimu ni katika waja wetu wanaoifuata haki na kwa amri yetu malaika walimbashiria kuwa wa mwana Ishaka juu ya kukata tamaa kuwa mkewe ni tasa na kwamba yeye hakika atakuwa nabii miongoni mwa wema, nasi tukamtunukia yeye na mwanawe baraka na kheri duniani na akhera na miongoni mwa vizazi vyao watatokea watakaojifanyia wema nafsi zao kwa imani na utiifu na watakaojidhulumu kwa upotovu na ukafiri na maasi